Արցախի նախագահը Սոս գյուղում մասնակցել է նորակառույց դպրոցի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Թալիշ գյուղում կայացած խորհրդակցության ժամանակ Բակոս Սահակյանը համապատասխան հանրարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին։ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մի խումբ ներկայացուցիչների։ ԵԱԿ-ը առաքելություն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում պլանային դիտարկում կանցկացնի։ Ադրբեջանը պատերազմ սկսելու համար կամքու համարձակություն չունի։ Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ուղերձ է հղել։ Լևոն Արունյան Մաքսիմ Մատլակով զույգի հաղթողը կորոշվի թայբրեյքի պարտիաներում։ Այժմ այս եւ ալ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 9-ին Մարտունու շրջանի Սոզ գյուղում մասնակցել է նորակառույց դպրոցի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Միջոցառմանը ներկայային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, վարչապետի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ ներկայացուցիչներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Բելա Լայանի ռեպորտաժը։ Սոսի դպրոցը ոչ տիպային վթարային վիճակում կցակառույցով մի շենք էր, որի պատերից ներս դասանելը գնալով վտանգավոր էր դառնում։ Տարիներ առաջ, երբ վարչապետ Արայք Հարությունյանը այցելել էր Գյուղ, դպրոցի տնօրինությունը դիմել էր դպրոցի համար նոր շենք ունենալու խնդրանքով։ Այդ ժամանակից անցել է մոտ 10 տարի ու շաբաթ օրը Սոսում կտրեցին դպրոցական նոր շենքի մուտքի կարմիր ժապավենը։ Երախտիկի ու ողջույնի իր խոսքում սոս համայնքի ղեկավար Հունան Գրիգորյանը նշեց, որ դպրոցի շենքը Հայաստան համահայկական ու Արցախի կառավարության համագործակցության միակ արդյունքը չէ գյուղում։ Խմելու ջրի ներքին ցանց, մանկապարտեզ, սալապատ ճանապարհներ, սրանք ձեռքբերումներ են համայն հայության ու Արցախի կառավարության ջանքերի շնորհիվ։ Իսկ շփաթ օրը ձեռքբերումների ցուցակը համալրվեց եւս մեկով երկհարկանի լուսավոր ու ընդարձակ դասասենյակներով, գրադարանով, բուժկետով դպրոց եւ մարզադահլիճի մասնաշենք։ Մեր գրեթե ոչնչով չեք կարող պատասխանել ձեր բարեգործություններին։ Ի պատասխան խոստանում ենք ձեզ երբեք չլքել Արցախը ավելի ու ավելի բարեկեցիկ դարձնել այդ, զարգացնել ու հոզորացնել։ Խոստանում ենք նաև ամուր պայլ սահմաններով ու միշտ ապրել հայրենիքում։ Դպրոցը կառուցվել է ամերիկահայ բարերար Դեվիդ Թոկմանջանի միջոցներով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակներով։ Հանդիսավոր միջոցառմանը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը դիմելով Ամերիկայից ժամանած հյուրերին ասել է. Տեսնելով այս հիասքանչ շենքերը դուք արդեն իսկ հասկանում եք ինչ կարևոր գործ է անում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ձեր իսկ իրոք առանց բարերարների չէր լինի այս կառույցը։ Այսօր Ամերիկայից այստեղ ներկա բարերարները ականատես են լինում, թե ինչ շունչ է հաղորդում գյուղին ամեն մի նոր գործը։ Առավել եւս նշանակալից է, երբ այդ գործը նոր կրթօջախ է։ Ողջունի խոսքում ասել է հիմնադրամի Ամերիկայի արևմտյան շրջանի հանձնախմբի տնօրեն Սարգիս Թոքմանջյանը։ Այստեղից գալու գիտնականներ, այստեղից դուրս են գալու զորավարներ, պետական այրեր, բժիշկներ եւ տարբեր մասնագիտությունների լավ մասնագետներ, որոնք ճանաչում կստանան ամբողջ աշխարհում։ Երեխաներ, ձեր տոնը շնորհավոր լինի։ Վերջինի շնորհվեց սոս համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչումը։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցավ նաև Գյուղի դպրոցի սաների ստեղծագործական խումբը։ Այնուհետև Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ ներկաները շրջեցին դպրոցի շենքում, ծանոթացան պայմաններին։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 9-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի պատվիրակությանը կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Հայաստանի եւ Արցախի համապատասխան կառույցների միջև փոխգործակցությունը, այն արժևորելով մեր հանրապետությունում գիտության հետևողական զարգացման տեսանկյունից։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Սամվել Հարությունյանն ասաց, որ քննարկվել են Արցախում գիտության զարգացմանը եւ տվյալ ոլորտում Ղարաբաղում համատեղ ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ 6 տարի է Ղարաբաղի հետ իրականացնենք համատեղ գիտական ծրագրեր, որը հետևյալ ֆորմատով է արվում։ Գիտական ծրագրերի գիտական կոնսուլտանտը Երևանից է, մնացած կատարող Ղարաբաղցիներ են։ Ուրեմն երկու նպատակ ենք հետապնդել՝ ստեղծել տեղական կադրեր եւ երկրորդը անել հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի Ղարաբաղի գիտնականները համատաբար հեշտ զով ինտեգրվեն Հայաստանի գիտության հետ։ Բարեբախտաբար պետք է ասեմ, որ երկուսն էլ գրեթե հաջողում է մեզ անել։ Նախ եւ առաջ 6 տարիների ընթացքում համատեղ հետազոտությունների մենք արդեն ունենք Ղարաբաղցի 6 երիտասարդներ, որոնք գիտության տեխնացիոյաշան են ստացել։ Դա մեկ, որոնք ապրում եւ աշխատում են Ղարաբաղում եւ այսօրվա մեր հանդիպումը ցույց տվեց, որ ունեն բավականին լավ մակարդակ։ Հաջորդը ինտեգրումը կատարած աշխատանքները ամփոփվել են բազմաթիվ գիտական հոդվածների մեջ եւ շատ ուրախ եմ, որ հոդվածների մի մասը տպագրված են միջազգային բարձր հեղինակություն ունեցող ամսագրերում։ Դա խոսում է այն մասին, որ որոշակի բարձր մակարդակ արդեն իսկ ապահովված է։ Եվ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ որոշ ուսումնասիրությունների արդյունքները արդեն մտել են տնտեսության մեջ եւ կիրառում են։ Հանդիպման ընթացքում մենք պայմանավորվեցինք, որ հաջորդ տարի զեկուցման ժամանակ նաեւ ընդգծվի թե որ նախարարության հետ են համագործակցում գործրագրով եւ ինչ տնտեսական էֆեկտ են ստացել համագործակցությունը պետք է շարունակենք, պետք է ավելի խորացնենք, ընդգրկենք նոր ոլորտներ, Հանդիպմանը մասնակցում էին Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Սլավա Ասրյանը, Արցախի գիտական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Դադայանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 10-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Ալաշան տեղամաս եւ Թալիշ գյուղ։ Նախագահը ցանոթացել է գյուղում իրականացվող աշխատանքներին հանդիպել բնակիչների հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Թալիշցիների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղված ծրագրերի ընթացքին առնչվող հարցեր։ Այնուհետև Բակո Սահակյանը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն եւ համապատասխան հանձնարարականներ տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Արցախի հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Արայիկ Խարությունյանը սեպտեմբերի 9-ին ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մի խումբ ներկայացուցիչների հիմնադրամի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի տնօրեն Սարգիս Քոթանջյանի գլխավորությամբ։ Վարչապետը ողջունել է բարերարների հերթական այցն Արցախ, կատարած նվիրատությունների համար շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն հայերին, ովքեր անցած 26 տարիներին միշտ եղել են Արցախի կողքին եւ ամեն ձևով աջակցել են նրա զարգացմանը։ Կուզեի այդ ճանապարհին հատուկ կարևորել Հայաստան համահայկական հայկական հիմնադրամի գործունեությունը, որն ամենաշատ մասնակցություն ունի Արցախի վերականգնման եւ զարգացման գործում։ Արցախի գրեթե բոլոր համայնքներում հիմնադրամի կողմից նախագծեր են իրագործվել՝ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, համայնքային կենտրոններ եւ այլն, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հանդիպման ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը պատասխանել է նաեւ ներկաներին հուզող հարցերին։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն սեպտեմբերի 21-ին ԵՀԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Հադրութի շրջանի արևելյան ուղությամբ։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ ԵԱԿ-ը խորհրդարանական վեհաժողովն առաջիկա նստաշրջաններում քննարկում բանավեճեր կանցկացնի Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայով։ Այս մասին հայտնել է Բաքու այցելած ԵԱԿ-ի վեհաժողովի նախագահ Կրիստինե Մուտոնենը։ Վեհաժողովը յուրօրինակ հարթակ է, որտեղ քննարկվում են ԵԱԿ-ի տարածքում արկա հակամարտությունները։ ԵԱԿ-ն ունի Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ, ու միջոցով էլ կազմակերպությունը հակամարտությունը պահում է իր ուշադրության կենտրոնում, ասել է Մուտոնենը հավանական համարելով իր հաջորդ այցի հարցի ժամանակ շփման գիծ այցելելու հնարավորությունը։ Քաղաքագետ Վահրամ Աթանեսյանի խոսքով, եթե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում վերսկսվեն բանակցությունները եւ քննարկումներ լինեն միջնորդների ներկայացրած հայտնի առաջարկների շուրջ, հայ հասարակությունը պետք է գիտակցի եւ պատրաստ լինի հասկանալ, որ խաղաղությունը պահանջում է իր գինը։ Իհարկե դա այն լուծումը չի լինի, որի մասին երազում ենք մենք, բայց հանուն իրավաբանորեն ամրագրված կողմերին պարտավորեցնող խաղաղության համաձայնագրի պետք է գնան նաեւ ցավոտ լուծումների, այլ ճանապարհ չկա, նշել արտահայտել է նա։ Վարամ Աթանեսյանը հստակեցրել է, որ ինքը չի խոսում փողզիջումների Ադրբեջանին հողեր հանձնելու մասին, այսինքն կողմերն ինչ որ բան կորցնելու են եւ որ เป զի ինչ որ բան շահեն, այդ ինչ որ բանը տևական կայուն պայմանագրով ամրագրված խաղաղություն է, իսկ դա մեզ պետք է, եթե չենք ցանկանում եւս 50 տարի ապրել ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակում։ Քաղաքագետը նշել է, որ իր ասածները չեն նշանակում, որ պետք է վախենանք պատերազմից։ Մենք պետք է պարզապես ընտրենք պատերազմը դիվանագիտական ճանապարով հաղթելու տարբերակը։ Ռուսաստանի նախագահն առավել քան գիտակցում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իր պետության կողմից սպառազինությունների մատակարարման ծանր հետևանքները, սակայն շարունակում է իր իսկ խոսքով միջազգային կանոններին եւ մոտեցումներին հակասող գործելակերպը։ Այս մասին հայտարարություն են տարածել Հելինսկյան քաղաքացիական անսամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը եւ գլոբալիզացիայի ու տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնը։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. Ռուսաստանը հանդիսանալով Ղարաբաղյան հակամարտության նախահ կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը ոչ միայն իրականացնում է հակամարտության կարգավորման սկզբունքներին հակասող, այլ նաև հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը խոչընդոտող քաղաքականություն։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է զերծ մնա նման գործողություններից, քանի որ հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության վերաբերյալ բանակցող ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Ադրբեջանը պատերազմ սկսելու համար կամ քո համարձակություն չունի, քանի որ Բաքուն վստահ չէ իր հաղթանակի հարցում։ Այս մասին ասել է падգամավոր Շիրակ Թորոսյանը։ Նրա խոսքով, եթե Բաքուն թեկուզ 1 վարքյան վստահ լիներ իր հաղթանակի հարցում, անհապաղ պատերազմ կսկսեր։ Ապրիլյան պատերազմը հետազոտություն էր հայ ժողովրդի հնարավորություններն ու ոգին ստուգելու նպատակով։ Երկու դեպքում էլ պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը պարտվում է, բայց մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի, ընդգծել է Շիրակ Թորոսյանը։ Վակունիսում առաջին երեխաները ծնվել են Նարինեի ընտանիքում, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Վակունիսի վերաբնակեցման առաջին օրերին Գյումրիից այստեղ է տեղափոխվել Նարինե Միքայելյանի ընտանիքը։ Տեղափոխման պատճառը Միքայելյանների ընտանիքի ծանր սոցիալական վիճակն է եղել։ Անասնապահությամբ ու հողագործությամբ զբաղվելու հերանեկարով Վակունիսում վերաբնակվելու առաջարկը ուրախությամբ ընդունել են մեր հողներ, մեր պապենական հողը, մենք պարտավոր ենք էլի պահելու մեր հողը։ Անձամբ մենք մեր ընտանիքով ստերից ոչ մտեղ Միտք չունենք հեռանալու։ Հագարակ մնալու ենք, լավ էլի շատացնենք, ասենք թորնիկներ, հարսներ, Չորս երեխաներով ընտանիքը ազատագրված գյուղում բազմացել ու համալրվել է եւս 4 երեխայով։ Ազատագրումից հետո վերաբնակեցվող Վակունիսում հենց Միքայելյաների ընտանիքում է ծնվել առաջին Վակունեսցին։ Վերաբնակեցվող գյուղում, որը զուրկեր էլեկտրականությունից, գազից ու այլ հարմարություններից, նորածին խնամելն ու պահելը այնքան էլ դյուրին գործ չէ, սակայն բոլոր դժվարությունների մասին Նարինեն արդեն խոսում է անցյալով։ Եղել է դժվարություններ, թե ուտեղել են իրա դժվարություններն էլ է դժվար է մանավանդ ստեղ առանձնահատուկ դժվարություններ կան Ութ երեխաների մայրն արդեն նաև թորներ ունի, իր երեխաների ապագան տեսնում է միայն Վակունիսում։ Մայրաքաղաքից ու շրջկենտրոնից հեռու լինելը ու Լեռնանիստ գյուղին հատուկ բոլոր դժվարությունները բազմազավակ մայրը ավելի հաղթարելի է համարում ու բազմազավակ ընտանիք պահելու համար ավելի նպաստավոր տեղ, քան քաղաքային բնակավայրերը։ Մենատական կարգով երևի ստեղ ավելի հեշտ է երեխեքի մեծանալը, պահելը, քան թե քաղաք մի այլ դժվարություն է, այստեղ մի այլ դժվարություն։ Անասնապահություն տնամերձի մշակում սրանք բազմազավակ ընտանիքի եկամուտի աղբյուրն են, բացի դրանից ութ երեխաների մայրը մշտապես զգում է թե պետության հոգացությունը եւ թե տարբեր բարեգործական ընկերությունների ու բարերարների ուշադրությունը նպաստ ստանում ենք, աշխատավարձ ստանում ենք, ընտառաջ գնում են բազմազավակներին։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձ է հղել Մխիթարյանի միաբանության Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում հաստատվելու 300-ամյակի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. «Շնորհավորում եմ բացառիկ պատմական իրադարձության Մխիթարյանի միաբանության Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում հաստատվելու 300-ամյակի կապակցությամբ»։ Դերևս 3 դար առաջ հայ հոգևոր մտքի հսկա Մխիթար Սեբաստացին հիմնեց մի հաստատություն, որը դառնալու էր աշխարհին հայտնի հոգևոր ուսումնակրթական, գրական եւ գիտամշակութային Գյուղերեն կենտրոն։ Մեծ է Մխիթարյա միաբանության ավանդը հայագիտության զարգացման գործում։ Միաբանության վանական համալիրում պահվող ձեռագրերն ու մատյաները ոչ միայն հայ մշակութային ժառանգության հարստության վկայություններն են, այլև համաշխարհային քաղաքակրթության նմուշներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին ներելու մասին հրաման է ստորագրել։ Հրամանագրում նշված է, որ Ալեքսանդր Լապշինին ներում են Ադրբեջանի համանadrության 109-րդ հոդվածի 22-րդ կետի համաձայն։ 16 տարի առաջ այս օրը 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգներում տեղի է ունեցել երկրի պատմության մեջ ամենալայնամասշտաբ ու ողբերգական ահաբեկչությունը։ Ահաբեկիչների կողմից գրաված երկու ինքնաթիռներից մեկը մխրճվել է համաշխարհային առևտրի կենտրոնի երկնաքերերից մեկի մեջ։ Հայտնի է, որ ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է 2983 մարդ։ Մարզասերների համար Թբիլիսիում ընթացող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության 1.16-րդ եզրափակիչի պատասխան պարտիայում հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը սևերով պարտվել է ռուս Մաքսիմ Մատլակովին, իսկ առաջին պարտիայում նա սպիտակներով հաղթել էր ռուս շախմատիստին։ Այսպիսով զույգի հաղթողը կորոշվի թայ բրեյքի պարտիաներում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 20, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։